56 skirsnis Prie savęs Palenkėje Aleksandras II laikė elitinį 1400 žmonių Lietuvaus diduomeniais būrį. Savo kandidatūros iškelimą į Lenkijos saustą Aleksandras pavertė į svarbiausią diplomatinę Lietuvos valstybės akciją, motivuodamas visą tai ankstesnėmis sutartimis su Lenkija. Tai buvo jau kita pozicija nei 1447 metais – kadangi reikėjo paramos prieš Rusiją. Darybos Lenkijoje, Petrakavoje, prasidėjo 1501 metų rugsėjo pabaigoje. Aleksandro varžovai buvo jo broliai, vyriausiasis Vladislovas ir jauniausiasis Zigmantas. Aleksandro šalininkai Lenkai supriešino Vladislovą su Zigmantu, todėl pastarajam teko pasitraukti. O Vladislovas negalėjo rimtai varžyti su Aleksandru, kurį palaikė įtakingasis kardinolas Fredrikas, sugebėjęs pasiremti žymiausiaisiais didikais. Aleksandrą palaikė ir eilinį Lenkijos bajoryje. Lietuvos delegatai šį kartą peliavo į Uniją, bet nepamiršo priminti ir jiems aktualaus Rusijos pavojaus. Rugsėjo 30 dieną viskas įsisprendė Aleksandro naudai – Tačiau tai nebuvo Lietuvai naudingiausias sprendimas. Remdamas Aleksandrą, kardinolas Fridrikas nurodė, kad Lietuva turi būti prijungta prie Lenkijos. Lietuvos atstovų darybos ir dalyvavimas savo valdovo lenkiškoje elekcijoje neleido šių užmačių įvykdyti, tačiau Lenkų pusė pasiekė savo naudingų faktinių nuolaidų. 1501 metų spalio 3 dienos susitarimo aktas – numatė bendrą valdovą ir Seimą, bendrus valdovų rinkimus Petrakavoje, bendrus pinigus ir skelbė abitautas ir valstybės esant vienu kūnu. Aleksandrui Melniką šį aktą atvežė Lenkų delegacija. Lvovo arkivyskupas Boriševskis, Poznanės vyskupas Jonas Liubranskis, Poznanės vaivada Jonas Tarnovskis. Spalio 23 dieną Aleksandras ir kartu su juo esantys Lietuvos ponų tarybos atstovai svarbiausi – Vilniaus vyskupas Albertas Taboras ir trakų vaivada Jonas Zaberezinskis šiaktą patvirtino. Aleksandrui rūpėjo gauti Lenkijos karūną bet kuriomis sąlygomis ir jis ją gavo. Ponų taryba čia matė laidą gauti pagalbos iš Lenkų, todėl taikstėsi su išoriškai neutraliomis, bet iš tikrųjų Lietuvai nepalankiomis akto formuluotėmis. Jos atstovai vis dėlto pabrėžė, kad tai tik preliminarus aktas ir pridėjo išlygą kad sutartį sudarys bei atitinkamą aktą Lenkų pusiai pateiks visa ponų taryba ir Seimas. Lapkričio 6 dieną Aleksandras išvyko į Lenkiją ir gruodžio 12 dieną buvo vainikuotas jos karaliumi. Stačiatikės jos žmonus karalienė Lenkai nevainikavo. Išoriškai apeidami Lietuvos suvereniteto klausimą ir panaudodami atitinkamas formuluotės – Lenkijos politikai naudodamiesi laukiamus pagalbos norai sudarė unitarinę valstybę deklaruojančią sutartį. Nereikia net aiškinti, kad tokia unija praktiškai reiškė, nors to ir neskelbent, Lietuvos prijungimą prie Lenkijos. Toks 1499 metų sutarties pratesimas Melniko Petrakavų unija buvo labai didelė panikos apimtos Lietuvos diduomenės nuolaida – nubraukianti vos ne visus jos pirmtakų 15 amžiaus antrosios pusės politinius pasiekimus. Pralošė ir jogailaičių dinastija. Nesutartis kelbiai, kad Lietuvos valdovas turi būti renkamas bendrame Seime Lenkijoje. Dėl to netrukus protestavo Vladislavas Jogailaitis, o darybose su Vengrija ir Vokiečių ordinu Lenkų atstovai jau prabilo apie Lietuvos inkorporavimą – Lietuvos valstybingumą saugojo vien tai, kad Melniko Petrakavos aktas turėjo įsigalioti tik prieimus į didžiosios kunigaikštijos Seimui. Seimas užšaukti trūkdė karas, o gavus Lenkijos sostą, mažai tai rūpėjo ir Aleksandrui. Karas Rusija sustabdė ir pradėta tikybinės unijos akcija. 1501 metų rūpiučio 20 dieną Kijevo metropolito Juozapo Soltano išduotas aktas – pripažįstantis popiežiaus valdžią, negavo eigos. Aleksandrui jau tapus Lenkijos karaliumi, į Rusijos pusę perėjo vienas veikliausių pietryčių pasienio seniūnų Eustachius Daškevičius. Bendra valdova Lenkijoje užgriuvo neįspręsti šalies reikalai, jai grėsė turkai. Tiek lietuvių, tiek lenkų diduomenė ėjo lengviausių kelių. Vieni laukė didelės lenkų paramos, kiti vargo prispaustų lietuvių savanoriško prisijungimų ir abi pusės, vengdamos išlaidų manį, kad gynybą turi organizuoti valdovas. Lietuviai dar kentė, nes gavo didelę Lenkų pagalbą. Tuo tarpu Aleksandras, neparūdęs organizacinių sugebėjimų Lietuvoje, sužlugdė šį reikalą ir dar blogiau jam pažįstamoje Lenkijoje. 1502 metų pradžioje vykusiame Krokovo Seime Lietuvos pasiuntiniai veltui prašė paramos, o kovo 14 dieną nutarus ją suteikti, pinigai nebuvo surinkti dar iki rūpjūčio. Šaltą 1501-1502 metų žiemą aktyvūs karų veiksmai kaip paprastai aprimų. Tačiau neparemtas ir neprūpintas Šigachmatas silpo be kovos. Į Menglį girėjaus pusę perbėgo nemaža Jordos dalis su pirmąja Hanų žmūna. Jau ankstyva 1502 metų pavasarį Šigachmatą puolė krymiečiai. Rimto pasipriešinimo jie nebesutiko. Gegužės birželio mėnesį Didžiosios ordos kariuomenė praktiškai nebeegzistavo. Patį Šigachmatą priglaudė Kievo vaivada Demetrius Putetičius, o jo išvyti Rusijos vasalai už neprieje sugrįžo į savo valdas. Aleksandrui neliko nieko kito, kaip vėl sutikti mokėti Krymo chanui atmenas. 1502 metų birželį Jogailaitis atvyko į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Liepos pradžioje jis jau buvo Naugarduke – rūpiučio rugsėjų mėnesį Minske. Iš šio punkto jau kažkiek buvo galima stebėti karų veiksmus, bet įvykiai Aleksandrą aplenkiai. Dar birželio pradžioje Jono trečiojo sūnaus Demetrijaus vadovaujama grupuotei aprūpinta gausia artilerija puoliai Smolenską. Rusai sugriovė Oršą, siaubė Vitepsko apylinkės. Smolenską remiamas ištikimų jo bajorų su maneiginiais Stanislovas Kiška. Apgulėjus vargino jo išpolė ir siunčiamų didžiojo kunigaikščio dvarionių bei Lenkų algininkų būrei. Rugsėjo 16 dieną smolenskiečiai atmušė generalinį priešų šturmą. Alkana, demoralizuota ir patyrusi didelių nuostolių, Demetrijaus kariuomenė spalio viduryje pasitraukė. Šiaurinėme ruože Valteris Pletenbergas rugsėjo 13 dieną sumušė rusus prie Smolnažero. Kelių tūkstančių lietuvių grupuotė privertė rusus pasitraukti nuo Oršos, tačiau jai sugrįžus į Polocką, pastarėjai gruodžio mėnesį dar kartą nusiaubė šią sritį. Krymo totauriai 1502 metų rudenį pasiekė Bobruiską, Turovą ir Brastą, bet remiamas vakarų padolės Lenkų juos atmušė Lucko seniūnas ir Valūnės maršalkas Simonas Alšėniškis. 1502-1503 metų žiemą totoriai vėl puolė, priartėdami net iki Minsko, Slutsko, Nesvyžiaus ir Naugarduko. Krimiečių išpoliai į Raudonąją Rusiją kaustė Lenkus ir trukdė jiems suteikti pagalbą Lietuvai. Totorių pavojus privertė statyti gynybinę sieną aplink Vilnių. Didžiajam kunigaikščių nerodant reikiamos iniciatyvos, Lietuva gynėsi neorganizuotai ir vangiai. Tik 1502 metų Liepos mėnesį vykusiame Naugarduko Seime – vadovaujantis Mozūrijos pavyzdžių, buvo nustatyta bajorų karinės išrangos norma – vienas raitelis iš dešimties tarnybų. Pedrakavo sutarčiai Seimas neskyrė dėmesio. Karas nors ir buvo sėkmingas, sekino ir Rusijos jėgas. Jau Smolensko apgulimo metu Jonas pareiškė sutinkas darytis dėl taikaus. Dar 1501 metų gegužę – Iškelta Jonaus Zaberezinskio iniciatyva pagaliau susilaukė realesnių atsakų. Teigiamas Naugardo vietininko Jokūbo Zacharijičiaus atsakymas Zaberezinskiui 1501 m. gruodį te tai buvo vien diplomatinis žaidimas. 1502 m. rūpiučio rugsėjo mėnesį preliminarės darybas Maskvoje pradėjo bendra Lietuvos ir Lenkijos senatų delegacija – paremta Čekijos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo atstovų Zigmanto Zantajaus. Maskvoje jis jau buvo 1502 metų gruodžio pabaigoje. Zantajui tarpininkaujant Jonas III 1503 metais sausio 17 dieną išdavė saugos raštus jungtiniai Lietuvos ir Lenkijos pasiuntinybei, kurį Maskva atvyko kovo ketvirtą dieną. Visai šiais darybų procedūrų vengiais – Jonas trečiasis siekė parodyti ir parodė, kam labiausiai reikia taikaus. Tačiau Aleksandrui vis dėlto pavyko pasiekti, kad didysis Maskvos kunigaikštis dėrėtųsi su visais jo gailaičių valdovais. Didžiai Lietuvos kunigaikštėje darybus atstovavo Polocko vietininkas Stanislovas Glebavičius, Kauno seniūnas ir didžiosios kunigaikštienės dvaro vachmistras Albertas Kločka, Breslaujaus seniūnas, Žiežmarių vietininkas ir didžiosios kunigaikštienės kancleris Jonas Sapiega jaunesnysis. Į Lenkų delegaciją įėjo Lenčicos vaivada Petras Miškovskis, karalystės Patauris ir Menziboro seniūnas Jonas Bučatskis, Krokovos stalininkas Petras Vracimovskis, karalystės sekretorius ir poznanės kanauninkas Stanislovas Goreckis. Lietuvos delegatai specialiai buvo parinkti didžiai kunigaikštienėje Elenai artimi žmonės – Jonas apiega su savimi vežėsi savo poniaus laiškus, kuriuose ji į savo tėvą kreipėsi pasivadindama jų tarnaitę ir merga. Pagal rusų papročius tai buvo dukteriai privalomi epitetai. Bet šiuo atveju turėjo lemti ne kažkienų papročiai, o Elenos užimama padėtis ir tarp valstybinių santykių etiketas. Leisdama savo žmonai taip elgtis ar net versdamas ją tai daryti, Elena maldavo tėvą nepadaryti jūs be žeme – Aleksandras II pademonstravo tik savo pasimetimą ir nenuovaukumą. Jonui trečiajam buvo teisinamasi, kad Elena neverčiama priimti katalikybės, nors konfidencialiuose pokalbiuose Jonas Apiega negalėjo paneigti, jog lenkiškiai jo valdovo giminaičiai šito nedaro. Jungtinė jo gailaičių atstovų delegacija vis tiek išliko prašytojų padėtyje, nes karas buvo pralaimėtas. Didysis Maskvos kunigaikštis jautėsi esas padėties šeimininkas Jau labiau, kad šis karas buvo tik Rusijos tarptautinės padėties stiprėjimo sudėtinė dalis. 1502 metais atsinaujino Rusijos ir Vokietijos imperijos ryšiai. Lietuvos atstovai remdamiesi 1494 metų taikos susitarimu reikalavo gražinti užimtasias žemės bei belaisvius. Kaip reikėjo tikėtis, rusai šiuos reikalavimus atmetė. Jie kėlė pretenzijas į visas rusų gudų žemės, ypač į Kijevą ir Smolenską. Nebuvo priimtas ir tarpininkaujančio Zigmanto Zantajaus kompromisinis pasiūlymas, iškeltas kovo 15 dieną, gražinti pusę užimtų žemių, o dėl kitų dėrėtis. Jogailaičio atstovams neliko nieko kito, kaip pareikšti, kad jie tokiems sprendimams neturi įgaliojimų ir pasiūlyti atvykti naujai pasiuntinybei, ką kovo 19 dieną jie ir padarė. Tai buvo priimtinai rusų pusė, kuris siekė šiuo kartu metu užbaigti karą turėdama akivaizdžią persvarą. 1503 m. kovo 23 dieną buvo sudaryta šešerių metų paliaubų sutartis. Rusija net sugražino šešis užimtus valšius – Jelne, Ruda, Vetlica, Ščiuča, Osveta ir Ozeriščia, du pastaruosius Vitebsko žemėje. Jogalaičio atstovams pareikalavus, Rusijos pusėje sutiko į paliaubas įtraukti ir Livonijos ordiną – Tačiau Jonas III pavedė tai padaryti savo Naugardo ir Pskovo vietininkams ir tai faktiškai vertė Lietuvos sąjungininką dar atskirai darytis. Didysis Maskvos kunigaikštis sutartį patvirtino balandžio trečią dieną. Savo pasiuntinis, kurie turėjo gauti didžiojo Lietuvos kunigaikščio patvirtinimą, į Lietuvą jis įsiuntė gegužiai 7 dieną, tačiau Aleksandras II tai padarė tik rūpjūčio 27 dieną, kadangi pasienyje nesiliovė rusų puldinėjimai. Iš perleistų valščių rusai vėl užėmė Jelnę, Rudą, Vetlicą ir Ščiučą. Be to, terorizuodami Propojsko bajurus, jie nusiaubė Vitepsko bei Polocko žemių pasienį ir paribio ruožą tarp Smolensko ir Stislavlių. 1504 metais pavasarį atvykęs į Maskvą Stanislovas Hlebavičius siūlė sudaryti nuolatiniais taikos sutartį, tačiau nieko nepasiekė. Jonas III grasino atnaujinti tikro karų veiksmus. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje prarado ketvirtadalį savo teritorijos 1492-1494 metų karas buvo savotiška suvienytos Rusijos žvalgyba. 1503 metų paliaubus žymėjo jau nuoseklę politinę Rusijos ofenzyvą, nebejotiną karinę jos persvarą. Jonų trečiojo iškelta visos Rusijos valdovų koncepcija nepaliko vietos Lietuvos valstybei egzistuoti. 15 amžiuje rusų raštijoje atsiradę pamfletiniai pasakojimai apie Gediminaičių kilmę iš sritinių Polotsko ar Smolensko kunigaikščių buvo papildomai išplėtoti ir padaryti istorinių kabutėse politinių doktrinų pagrindų. Jie papildė konjunktūrinį pasakojimą apie Vladimiro kunigaikščius – nebejotinai buvusi jau 1523 metais, bet atsiradusi veikiausiai 15-16 amžių sanduroje, vedant į Maskvos riurikaičių kilmę iš Romos imperatoriaus Augusto. Karo metu visiškai pasikeitė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ir Krymo Hanato santykių pobūdis. Įsitikinę gynybos prieš staigius antpolius nepatvarumu, Krymo totoriai gudiškųjų valstybės žemių plėšimą padarė nuolatiniu savo verslu. Didžiosios ordo žlugimas atpalaidavo jų rankas. Kieve prisiglaudusios Šigachmato pastangus 1503 metų ankstyvą rudenį atgauti savo pozicijas su nogajų pagalba jau nieko nelėmi. Tų pačių metų vėlyvą rudenį jis bandė gauti paramos iš turkų Cetatijoje Alboje, tačiau buvo išvytas. Tapęs Lietuvai nepatikimu, Šigachmatas 1504 metų pavasarį buvo suimtas Demetrijaus Putetičiaus. Jonas III ir toliau kurstė menglį kirėjų pulti Lietuvos valstybės teritoriją. Jo pasiuntiniai skelbė, kad Maskvos valdovas sieks užvaldyti Kijevą. 1503 metų rudenį Menglį Girėjų sūnus Bitė Girėjus netrukdomas nusiaubė Slutsko kunigaikštyje. Šalies išdas buvo tuščias, didysis kunigaikštis įsiskolino didikams ir įkėtė jiems daug žemių. Vien Jonui Zaberezinskiu Aleksandras II buvo skolingas 3000 auksinų, už juos įkeitęs Alytaus ir Nemunaičio dvarus. 1506 metais už 1000 auksinų Alytus ir Simnas buvo perleisti Zaberezinskio nuosavybin. Elenos dvaro vachmistrui Albertui Kločkai už 1000 grašių kapų buvo įkeista Karmėlava. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos statusas pašlyjo į rytuose ir vakaruose. Lenkijos senatas siekė realizuoti Melniko Pedrakavo susitarimą. Lenkų ponai ėmė dalyvauti valdovų sprendžiant Lietuvos didikų bylas. 1503-1504 metų sandūroje vykusiame Petrakavo Seime Lietuvos atstovai nedalyvavo. Pagalbos Lietuvai klausimo neleido spręsti Lenkų didikų tarpusavio rietenus. Pralaimėtas karas paaštrino tokias rietenas ir Lietuvoje. 1503 metais Aleksandrui reikėjo spręsti kunigaikščio Mykolo Glinskio, Jono Zabrezinskio ir Alberto Goštauto Jono Radvilos bylas. 1503 metų vėlų rudenį Aleksandrui išvykstant į Lenkiją Mykolas Glinskis įlydėjo ir nuo to laiko tapo valdovo favoritu. Glinskis susižėrė vaško lydymo monopolį – suėmė į savo ranką šalies muitinės, su juos artėjo Vilniaus vaivada ir kancleris Mikalojus Radvila Goniondzietis tėvas. Būtent tokią prieštaravimų draskumą Lietuvos ponų taryba spaudė Lenkų politikai, kalbėdami apie Lietuvos prijungimą ir reikalaudami, kad į Lenkiją atvyktų jos atstovai su unijos patvirtinimu įgaliojimais. Tokia Melniko Petrakavo sutarties interpretacija buvo primenama visuomet – kai tik Lietuvos atstovai užsimindavo apie pagalbą. Tai buvo pareikšta net pačiam Aleksandrui ir pateikta išlaidų skirtų Lietuvai suma. Daug nekvaršinantis savo galvaus jo gailaitis pažadėjo klausimai spręsti 1505 metais įvyksiančiame Radomo Seime. Tokiomis aplinkybėmis 1505 metų sausio kovo mėnesį vyko Lietuvos Seimas Brastoje. Vladislavas Jogailaitis vasario antrą dieną pareiškė, kad savo dinastinės teisės didžiai Lietuvos kunigaikštėje jis perleidžia broliui Zigmantui. Nusivylusiam Lenkiją Aleksandrui atsirado atspirtis ginti ir jam naudingas dinastijos teisės. Dalyvavusi sudarant Melniko Petrakavo sutartį Jono Zaberezinskio grupiai, nebeteko Akstino šioje srityje įtikti lenkiškajam didžiojo kunigaikščio polinkiui. Jo labiau to nereikėjo, Vengrijos remiamam Mykolui Glinskiu ir jo bendrams. Šie pokyčiai jau sutrukdė Petrakavo sutarties ratifikavimą. Tačiau ponų tarybos kilimas dar tęsiasi. Augančiai Mykolo Glinskio įtakai pasipriešinę vyskupas Albertas Staburas, Jonas Zaverzinskis, Stanislovas Kesgaila, Stanislovas Kiška, Stanislovas Glebavičius buvo griežtai nuramdyti. Du pirmieji buvo pašalinti iš ponų tarybos, Zaberezinskiui buvo atimta trakų vaivadystė. Dar 1504 metais jo žentas Jonas Iljiničius neteko lydaus seniūno vietos, kurią gavo Mykolo Glinskio giminaitis Andrius Drožda. Glinskio šalininkai buvo apdovanoti. Mikalojui Radvilai tėvui patvirtintos visos turimus valdos, Sūnus tapo trakų vaivada, žemaičių vyskupas Martynas gavo atimtą iš Alberto taboro brolių Baltramiejaus surviliškių dvarą. Brasto Seimas nužymėjo pirmųjų 16 amžiaus metų pralaimėjimų ir politinių pakrikimų balansą. Didžiajam kunigaikščiui sergant iš ponų tarybos iškilo favoritas Mykolo Glinskio asmenyje – Tačiau net ir suskilusi į grupuotės Lietuvos diduomenį rado jėgų atsispirti aneksinėms Lenkijos užmačiums. Juolab, kad ir pats favoritas rinkosi valstybingumo gynimu, o ne karjeros Lenkijoje darimo kelią. Mykolas Glinskis buvo totorių kilmės gudų kunigaikštis, išpažįstantis katalikų tikėjimą, gyvenęs ir iškilęs užsienio šalyse bei palaikęs ryšius su Vengrijos dvaru. Jo politinėje karjeroje tarsi vandens laše atsispindėjo gudų elito integracijai besiformuojančią Lietuvos valstybės sluominę visuomenę su visais šio proceso prieštaravimais. Objektyvių šio reiškinio bruožus dar paryškino asmeninė šio žmogaus savybės. Tai buvo drasus įžvalgus, gerai nusimanantis apie karybą, valdingas ir neturintis jokių skrupulų apsigimęs lyderis. Svetimas uždarai Lietuvos diduomenės tarpiai – Jis prasimušė iš savo gabumais ir nuovokumu nekentė jūs, bet puikiai suvokė jūs interesus ir jų gynimo būdus. Kaltindamas stačiatikius neištikimybę Lietuvos valdovams, pačis protegavo savo stačiatikiškąją klientūrą, išstumdamas netgi katalikybę prieimusius gudus. Toks buvo Jonas Iljiničius, o jo sąskaitą pasipelnęs Andrius Drožda po keliarių metų pabėgo į Rusiją. Susidraugavęs su Radvilomis, Mykolas Glinskis sugebėjo gerai sutarti su šiai giminiai priešiškų ir greitai kylančių jaunų Alberto Goštautų. Užvaldydamas sergantį Aleksandrą, Glinskis šalino kitų didikų įtaką, bet neblogiau už juos suprato šiaus terpės interesų prioritetus. Todėl jis pasipriešino aneksinėms ir hegemoninėms Lenkų politikų užmačiums. Tokia Mykolo Glinskio pozicija telkė aplink jį ne tik jį palaikančius ponus, bet susilaukė ir jo oponentų pritarimų. Karo veiksmų su Rusija nutraukimas ir Lenkų diduomenės tarpusavio rietenus lėmusios pasikeitimų šio šalies politinėje vadovybėje leido Lietuvos ponų grupuotėms atsitokėti. Jo labiau, kad 1505 metų spalio 27 dieną mirė Jonas III. Neiš karto įsitvirtinęs jo sūnus Bazilius III negalėjo palaikyti savo tėvo politinių spaudimų Lietuvai, o tai vėlgi ryškino susiklaušiusią atvangą. Socialinis Lietuvos elitas perprato susiformavusios situacijos esmę. Nors karas ir buvo skaudžiai pralaimėtas, jis kartu parodė, kad Rusija nepaėgė savo užsibrieštos programos įvykdyti vienu įpu net ir tuo atveju, kai Lietuvai nepakankamai padeda Lenkai. Visą tai ir nulėmė brastaus Seimų eigą. Svarbiausias jūs rezultatas buvo unijos su Lenkija atmetimas. Brastaus Seimas nepatvirtino Melniko Petrakavo sutarties. Brastaus Seimas parodė, kad Lietuvos pono oligarchija pradėjo orientuotis naujai susidariusioje Lenkijos ir Rusijos spaudimo situacijoje. Jo sakyse nustojo smukti Lietuvos valstybės prestižas. D. Lemiamo luominės integracijos išbandymų išlaikymas. Aleksandras II atitolo nuo Lenkijos jau vis labiau pasireiškiant lygos Luės paužymiams. Įkeitęs daug savo žemių, didysis kunigaikštis 1503 metais leido sugrįžti žydams, tačiau karo ištuštintas išdas vis tiek nepasipildė. Neįspręstų santykių su Lenkija įkiriai primindavo jų senatas visų pirma kancleris Jūnas Laskis. Norėdami atkurti gerus santykius su likimo valiai paliktą Livoniją, Aleksandras II ir ponų taryba žadėjo netgi teritorinių nuolaidų žemaičių pasienyje. Tačiau sienų peržiūrėjimas nusitėsė į 1506 metus ir nedavė rezultatų. Vis dėlto atvanga po karo ir atsitokėjimas brastoje taip pat neliko be pasiekmių. Jogailaičių dinastinių interesų pusė šimtmečio Lietuvos suvereniteto tradicijos ir savo pačios problemų fone, Lenkija jau nesiryžo savo aneksinių pretenzijų brukti Ега.